sen arbarigo, 40 milionoida arboi plantitai lau la Miyawaki metodo. Nasciginta en 1928, Akira Miyawaki, eminenta professoro en la Nazia Universitato de Yokohamo, en Japanio, estas botanicisto, experto pri vegetala ecologio, faculo pri semoi de indigenae spezioi cae pristudo de la naturezzo de arbaroi. Li inventis metodon cion li instruas cie en la mondo. Li zelo protecti cae regeneri virgain pra arbaroin. Fundamentai por la pluvivo de la homaro La pra arbaroi estas minat de homai agadoi. Ciu iare, ses milionoi da hectaroi, du foie la surfazzo de Belgio, estas sen arbarigitai au modifitai. Hodiau, tiui pra arbaroi consistigas ancorau la trionon de la mondai arbaroi do ne pregravas protekti ilin kaj helpi ilin rekreigi. Pro la rapidezzo, je kiu la poluado pli igas, temperaturoi pli altigas, kai trinkebla akvo faridjas malofta necesajo, estas urge planti junain arboin, kai endemiain plantoin, porque patrino naturo daure protectunin contrao naturae catastrofoi. Cai la metodo de plantado de arboi de Akira Miyawaki estas sensatia solvo. Lia concepto? La senzai shizen shokusei. Tio estas la potentiala natura vegetalaro. Adaptitai alla loca tero, la indigenai arboi estas profunde endaradicigintai cae eltenas extremain mediain cae meteorologiain condicioin. Lau Akira temas pri verai arbaroi, ciui sekvas principoin proprain al la naturo. Quancam lia metodo estas pli multicosta concerne la tempon de preparado, oni devas studi la arbarigotan zonon, germigi la semoin de indigenae spezioi, cae prepari la substraton ciu ricevos ilin aldonante simbiosain bacterioin cae fungoin gi estas ancau multe pli effica. Post ciam la arbidoi estas plantitai, ili besonas neniun prisorgadon. Plurai decoi da diversai spezioi estas usatai por recrei indigenan arbaron, cae la densetso estas minimume tridec plantoi en unu quadrata metro dan cal la mia metodo, sufficias dudek gis tridec iaroi, por rearbarigi regionon, ec, se la grundo estas tre damagita, compare cun ducent au tricent iaroi per cutimai technicoi. En Japanio, gi ebligis revivigi pli ol mil tricent locoin, interalie, laulonge de la mar bordoi por protecti la loggiantaron contrau eventualai tsunamoi. Tiu metodo faras adeptoin en la tuta mondo. En Belgio, Urban Forests inspirigas per gi por revegetaligi industriain sen culturain zonoin. En Francio, la associo Boom Forest anstatauigas la herbacioin de la Parisa circau choseo per iunai quercoi cae betuloi. Acira Miawaki mem plantis arbaroin cefe en tropicae landoi, sed lia metodo funccias en la tuta mondo cun exterordinarai resultoi tiui arbaroi crescas dec foie pli rapide, estas tridec foie pli densai, cae en havas cent foie pli da biodiversetso ol per cutimai technicoi de rearbarigado.